Ko će nam spomenuti jedan hadis koji govori o odlikama ovoga časnog ashaba? To je bio Abdullah ibn Amr ibn As. Zašto? Ebu Horeire kaže da je pamti. Dobro. Znači ima i duži, duži hadis koga smo spominjali, koga bilježi imam Buhari u sahihu. U svakom slučaju zbog vremena ja ću ukratko ponoviti ono što se je prošli put radilo na predavanju. Kazali smo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao vojnu ni akabi minan nar, teško se akabima, kazali smo da su ove žile koje su iza a, pete ili iza pete sa strašnjeg dijela potkoljenice, da je rekao teško se akabima od vatre, kazali smo da je da je to prijetnja, neki učenjaci kažu da je vojl dolina u džehennemu, znači da dolina u džehennemu pripada onome ko ne bude dobro pravo svoje noge. Kazali smo da u drugom hadisu stoji vojnu ojnu akabi u obutuni lakdami Teško se akabima i teško se znači tabanima od vatre, kada se dobro znači ne peru. Ovaj hadis ukazuje da je obavezno prati znači noge i svaki dio tijela koji se pere pri abdestu da nije dozvoljeno da se ostavi bilo šta suho. Zašto je poslanik sallallahu alejhi ve rekao ovaj hadis? Kada je vidio ljude kako uzimaju abdest, a ne peru dovoljno svoje dijelove tijela, onda je kazao vojnu na akabi minenar. Nisu dovoljno prali noge, nego su, kaže se u jednoj predaji, samo počeli da potiru po svojim nogama. To jeste samo da se što prije abdeste, jer je bilo vrijeme akšama, pa je poslanik sallallahu alaihi sallam kazao ovaj hadis. Kazali smo da imam Buharija spomenuo također ovaj hadis u svojoj poglavlju, u, poglavlju znanja i naslovio je poglavlje men refa'a sautehu bil ilm. Onaj ko diže svoje, svoj glas zbog znanja. Zato što je poslanik sallallahu alaihi gromkim glasom, povišenim glasom povikao vojnu ni na akabi na. Teško se znači akabima od vatre. Pa je imam Bukharija stavio ovo ovaj hadis u poglavlje znanja i naslovio cjelinu onaj ko diže svoj glas zbog znanja. I o tome smo govorili. Kazali smo da ome hadisu imaju dvije koristi od brojnih, mi smo dvije spomenuli, a to je da je obaveza čovjeku da pouči onoga koji ne zna, kao što je poslanik sallallahu alejhi poučio ashabe i druga stvar da je obaveza čovjeku da pozove na dobro a odvrati od zla kao što je učinio poslanik sallallahu u ovome hadisu također iz njega islamski učinjaci zaključuju da će čovjek biti kažnjavan kako u kaburu tako na sudnjem danu i tijelom i dušom i to je mišljenje svih islamskih učenjaka, kako spominje šehol islam ibn Kajim u svome dijelu Ruh, prenosi i kaže, rekao je šehol islam ibn Tejmije da tu nema razilaženja među učenjacima ehlu sunata u Znači čovjek biti kažavan u kaburu i u džehennemu i dušom i tijelom. To je stav ehlu u džemata. Potom smo govorili o jednom bitnom fikskom pitanju, a to je da li je dozvoljeno praviti prekide pri uzimanju abdesta. Pa smo kazali da jedan dio islamskih učenjaka kaže da nije dozvoljeno praviti prekide. I to mišljenje zastupaju učenjaci hambelijske i malikijske pravne škole. Kažu da se mora kontinuirano uzimati abdest i da nije dozvoljeno praviti prekide, ni veće ni manje. Dok su učenjaci šafijske i Hanetijske pravne škole kazali da se mogu praviti prekidi i dokazivali su to hadisom, odnosno predavim Ibn Omara da je on uzimao abdest i potom je ušao u džamiju, uzeo abdest, ušao tek u džamiju i onda potrao po svojim mestoma. Pa smo kazali, možda će neko reći u redu, on je možda uzimao pred džamijom abdest i ušao u džamiju i potrao. Kažemo, jeste, da nije predaje koju bilježi imam Bejhati, koju ocjenio vjerodostojnom, kaže, potrao po svojim mestoma nakon što mu se osušio abdest. Pa opet jasno ukazuje da je Ibn Omer napravio, znači, prekid između abdesta, to jeste između potiranja po mesama i abdesta koga je prije toga uzeo. I onda smo na kraju govorili o jednom bitnom pitanju, a to je da li se nepotpuno uzimanje abdesta ili djelomično smatra velikim grijehom ili ne. Pa smo kazali da jedan dio uleme kažu, kažu da je to mali grijeh, no međutim, jedan dio pravnika kaže da je to veliki grijeh i Allah, dragi najbolje, zna da je to ispravno mišljenje, zato što je Allah te barake o teala ili poslanik sa osvrame što prijete vatrom onome ko ne bude znači upotpunjavao svoj abdest kako je to naređeno. Danas je sa nama naredni hadis šesti po ovome brojanju koga prenosi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu u kome poslanik sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaže إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه الماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ودرغو إفرادة يكود إمام مسلم أستوي ذاتك فليستنشق بمن خريه من الماء يوبيت وتريتشم رواية أستوي من توضع فليستنشق Znači, od Ebu Hureyne se prenosi da je poslanik sallallahu alihi, alihi kada od vas neko uzima abdest, Neka unese vodu u svoj nos. Potom neka išmrkne. Neka izbaci vodu iz svoga nosa. A onaj ko se bude čistio nakon nužde, neka to učini tri puta. Ko se bude čistio nakon nužde, neka to učini tri puta. Ako od vas ustane iz sna, neka svoje ruke opere tri puta prije nego što zahvati vodom iz posude. Hoće čovjek da se abdesti, znači neka tri puta opere svoje ruke prije nego što zahvati vode iz posude. U istinu, jedan od vas ne zna gdje su boravile njegove ruke po noći. Ne zna gdje su bile njegove ruke po noći i šta su radile. U drugoj predaji koju bilježi ima muslim stoji da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao fel je instinšak, govorit ćemo o tome, je unošenje vode u nos. Znači neka vodom, neka unese znači vodu u nos. A u trećoj predaji se kaže ko bude abdestio, neka unese vodu u svoj nos. Ovo je znači hadis koga je spomenuo autor dijela Umdetul Ahkam Abdul al-Maktisi rahimehullahu ta'ala u njegovom originalu. Ovdje poslanik sallallahu alaihi kaže kada od vas neko bude abdestio neka unese vodu u svoj nos. Voda se može unijeti u nos na dva načina. Može se unijeti u nos rukom i da se samo unese. Da se samo čisto unese u nos. Znači iz ruke onako. A može se unijeti na drugi način da se ušmrkne voda. Da se povuče vazduhom. I to je bolje. I to je preče. I to je potpuniji način uzimanja abdesta. Ako neko se prisjeti onoga hadisa prvog o kome smo govorili, innema na amalu binijat, djela se cijene prema namjerama. Kazali smo da čovjek kada namjerava da učini neko djelo potpuno, sto postotno, pa ga ne učini da ima nagradu kao da ga je učinio. evo vam je jedan primjer. Čovjek nije ti hoće abdestiti tačno na najpotpuniji način. Pa tako ne učini, ima nagradu, ima nagradu, znači kao da se abdestio na najpotpuniji i najbolji način. Znači, dva načina unošenja vode u nos. Jedan čisto iz ruke, samo da se unese i ono što ostane, u znači nozdravama da ostane, a drugi je da se ušmrkne voda. Ali naravno ne da se ušmrkne previše, jer kada se ušmrkne previše može čovjeku polehnuti pa može otići u grlo i tako dalje, već će znači samo ušmrknuti toliko da uđe voda, znači da mu skvati znači njegove nozdrve. I to je bolji i to je potpuniji način. Pa kaže potom poslanik sallallahu alaihi wasallam thumme a potom neka izbaci svoju, neka vrati nazad tu vodu. Također to vraćanje vode može biti na dva načina. Može biti da samo čovjek svojom rukom povuče od ovog mekšeg dijela nosa dole pa da izvuče znači vodu koja je u nosu, a može biti izdisajem, da jako išmrkne vodu iz nosa. Prvi put je ušmrknuo, drugi će put išmrknuti vodu iz nosa, pa tako biva znači da vrati tu vodu. I ovo išmrkivanje je potpunije nego da to čovjek samo učini prstima. Mi ćemo govoriti kada budemo govorili o svojstvima abdesta, kako se tačno i kojom rukom se ušmrkiva, kojom išmrkiva, to će doći inš'allah, teala sa U, znači, našim ovaj, predavanjima, ali ovdje govorimo znači koji je bolji način. A bolji je način da čovjek išmrkne vodu vazduhom da to vrati nazad. Jer tada biva čišćenje, biva potpunije. Ovo potvrđuje i hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam koga bilježe sabirači sunena, koga vjerodostojnim smatra imam Tirmizi, imam Hakim, Ezehebi, Enevovi i Ibnul Molekin. U kome je poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže Obalik fil instinšaki illa en tekune saima. I ti taj instinšak, to izbacivanje vode, učini da bude, a i ubacivanje isto nos, da bude punim intenzitetom, potpuno. U doslovnom prevodu, globalnom prevodu, pretjeruj pri tome. Znači, očisti svoj nos na najbolji način. Osim ako si postač. Jer kad postiš, onda se može desiti da nešto ode nizgrlo, pa da čovjek pokvari svoj post na takav način, već je to znači učiniti na ovakav način, na najpotpuniji način onda kad nije postač. Ovo nam pokazuje i ovo nam potvrđuje da je ispravno da se unese voda u nos i da se vrati kako? Ušmrkivanjem i i Jer se ne bi puni intenzitet postigao osim na takav način. Jer koliko čovjek može rukom unijeti vode u nos? Malo. Ali sigurno šmrkivanje da biva više i tako hadisi potvrđuju znači ono što smo kazali. Allahu Teala. Amin. Islamski učenjaci kada govore o šmrkivanju i šmrkivanju vode i čišćenju nosa navode pri tome koristi neke. Kažu zbog čega čovjek da čisti svoj nos? Pri abdestu, na primjer. Prvo kažu zbog čistoće. Jer je nos mjesto odakle izlazi nečistoća. Ne misli se neprijatnost, jer slina nije nečistoća. Neprijatnost izlazi. Pa je lijepo da to čovjek očisti. To je jedna korist. Druga korist jeste, kažu čovjek kada stane na namaz da uči Kur'an, nos je govorni aparat. I čovjek se služi nosom za govor kao i ustima. Naravno, usta imaju veću ulogu, no međutim i nos Kada čovjek uči Kur'an, i te koliko samo ulogu ima nos pri učenju Kur'ana. Pa kad bi čovjek imao začepljen nos i u nos, nosu imao neke neprijatnosti koje bi ga sprečavale da ispravno uči Kur'an, mogao bi možda biti griješan. Jer nije poduzeo sve da uči ispravno Kur'an. A čovjek je obaveza kad stane na namaz da uči ispravno Kur'an. Pa je znači, pa je znači jedna od koristi jeste učenje, ispravno učenje Kur'ana. A time se povećava nagrada čovjeku. Znači vidimo da imaju višestruke, višestruke koristi od čišćenja, znači nosa. Također od koristi koje je spominju islamski učenjaci jeste to da se šeitan istira iz nosa. Može li šeitan boraviti u nosu? Bileže Bukarija i Muslim u svojim vjerodostojnim hadijskim zbirkama da je poslanik sallallahu alejhi ve naredio onome ko ustane iz sna da izapele svoj nos da tako odstrani šeitana koji boravi u njegovom nosu. Znači šeitan, dok čovjek spava, šeitan mu boravi u njegovom nosu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve naredio da čovjek to Znači, tim išmrkivanjem i pranjem nosa da otjera šeitana. Kao što poslanik sallallahu ve kaže da šeitan kola čovjekovim tijelom kao što kola krv. Kod ehlu sunnata od džemata ovi se hadisi ne tumače simbolično, metaforički, da se kaže kola misli se da ve sve se donosi. Ne. Hadis kaže da šeitan kola po čovjeku. I najbolje je kazati da šeitan kola. Kako mi to ne znamo? To je za nas nevidljivi svijet. Šeitan i džini su danas ne vidjeli svijet. Ali kažemo on kola, kako ne znamo. Isto kao hadis poslanika sallallahu ve sallam koga bilježe Buharija i Muslim, u kome poslanik sallallahu kaže kada neko od vas zjeva, neka suzdrži se koliko može, da ne otvara svoja usta. To je kad je u namazu. U drugoj predaj neka stavi svoju ruku na svoja usta, ovako. Neka pritisne da ne otvara svoja usta. Jer kaže kada otvori svoja usta i kada razvali svoja usta sa djevanjem, onda kaže šeitan ulazi u usta. Kako šeitan ulazi u usta mi to ne znamo. E isto ovdje tako šeitan ulazi u nos. Vidimo braće ovdje da šeitan nastoji da iskoristi svaku priliku da ezijeti čovjeka. Ne ostavlja ni najmanju sitnicu da ga ne ezijeti. I dok spava nastoji da mu se da ga ezijeti. Pa je znači poslanik sallallahu alejhi ve ukazao nama kako da se mi kotarišemo tog šejtanskog ezijeta. Dalje je poslanik sallallahu alejhi ve ome hadisu spomenuo pa kaže: "Omen istejmara fel jutir." A onaj ko se bude čistio nakon nužde, neka to učini tri puta. Ovdje se kaže istijmar u arapskom jeziku znači čišćenje nakon nužde sa kamenjem, sa kamenčićima. Jer u mjestima i u vremenima kada nije bilo puno vode, ili nije postojali, znači nisu postojali izvori, ljudi su se najčešće čistili sa kamenjem. Nisu znači imali dovoljno vode, pa su to činili kamenčićima. Pa je poslanik sallallahu rekao: kada se od vas neko čisti nakon nužde, bilo velike ili male, neka to učini tri puta. Neka to, oprostite, neka to učini neparan broj puta. Neparan broj puta navodi se od poslanika sallallahu alejhi da je rekao u ome hadisu znači da čovjek neparan broj puta se očisti. Kaže Ibnul Munzir u svome dijelu Eleusat Sebedat an Rasulillahi sallallahu alaihi ennehu amarahum bi telateti ahđarin. Kaže, došle su vjerodostojne predaje od poslanika sallallahu alaihi wasallam da je naredio ashabima da se čiste sa tri kamena. Da se čiste sa tri kamena. I to se navodi u predaje Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu u kojoj je rekao i naredio nam je poslanik sallallahu alejhi da se čistimo tri puta i također u predaji Abdullah ibn Sauda koji bliži imam Buharija u svome sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve naredio mu da mu donese tri kamera da se očisti. Također predaja koju bilježi imame Dale Kutni u svome sunanu i koju smatra vjerodostojnom kaže od Ajša radijallahu da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao kada od vas neko ode da obavi prirodnu fiziološku potrebu, neka uzme sa sobom tri kamenčića, ona su mu dovoljno. Neka uzme sa sobom tri kamenčića, ona su mu dovoljno. Što znači da dva, šta? Nisu dovoljno, da je malo. Jer ne bi, kakav, bi onda bila korist toga spominjanja da su tri dovoljno, ako bi dva bila dovoljno. A poslanik sallallahu sallam je uvijek ashabima govorio ono što je lakše. Nikada je nije otežavao njehovu vjeru. Pa je rekao ovdje ko uzme tri kamenčića, znači u predaji koji bilježi što je od Ajša radijallahu i koji smatra vjerodostojnom, da je poslanik sallallahu alaihi rekao kada neko od vas pođe da obavi prirodnu potrebu, neka ponese tri kamenčića, ona su mu, ona su mu dovoljno. Ovdje je poslanik sallallahu alaihi naredio da čovjek uzima kamenčiće. Kaže Ibnul muzir u spomenutom dijelu no međutim, kaže, ne znam da postoje druge predaje u kojima poslanik, sallallahu alaihi naređuje da se koristi nešto drugo mimo kamenčića. Znači, jedino što naredba postoji, postoji za kamenčiće. Mi ćemo posebno govoriti o drugim načinima čišćenja, no međutim ovdje spominjemo čišćenje sa kamenčićima i kaže ne znam da je poslanik sallallahu alejhi naredio čišćenje nečim drugim osim kamenčića. Mi kažemo na osnovu ovih hadisa da je obaveza čovjeku da se čisti kada se čisti sa kamenčićima, da to čini sa tri kamenčića. Kada se čovjek nađe u prirodi da nema vode i tako dalje, to se dešava možda rijeđe, no međutim može se desiti, pa će se očistiti sa tri kamenčića. I dokaz je za to također hadis Selmana, koga bilježi imam Tirmizi i koga smatra vjerodostojnim, on i šeh Albani, u kome kaže i zabranio nam je poslanik sallallahu alejhi ve da se čistimo sa manje od tri kamenčića. Hadis jasan. I zaista se ispred riječi poslanika sallallahu alejhi ne mogu staviti ničije riječi. Ma da je kazao. I zabranio je poslanik sallallahu alejhi da se čisti sa manje od tri kamenića. U predaj koji bilježi ima Muslim kaže se šta je zabranio između ostalog se kaže eu ti bi akalim I zabranio nam je da se zadovoljimo sa manje od tri kamenića. Znači, ovo jasno ukazuje da je čovjeku obaveza da uzme da uzme tri kamenčića. Ovo mišljenje zastupa ima Mahmed imam šafija i muhadisi. I učenjaci, znači, hadijskih nauka zastupaju ovo, ovo mišljenje. No međutim, kaže imam Malik Jebu Hanife, kako kako spominju knjige Hanefijskog fika i kako spominje imam uh, Ibn Abdulber u svome djelu Etemhid u 11. tomu na 20. stranici. Kaže da znači smatraju imam Ebu Hanife i Malik i drugi da je dovoljno čovjeku da ukloni nečistoću sa tijela. Ne mora znači koristiti tri kamenčića. Kad je koristio jedan kamenčić, ali da ukloni nečistoću sa tijela, kažu, tomu je dovoljno. I to dokazuju hadisom u kome poslanik sallallahu alejhi ve kaže: Meni istejmere fel omen wa men fa'ala faqad ahsana, wa Ko se od vas bude čistio nakon nužde, neka to učini neparan broj puta. Ko tako učini, lijepo je postupio. A ko ne učini, ne smeta. Pa znači hadis jasno ukazuje da nije obaveza tri puta. Neparan broj puta. Jedan put uklonio se nečistoći i dovoljno. Jeste. Tako bi bilo kada bi ovaj hadis bio vjerodostojan. Ali ovaj hadis slab, slabim ga smatra Imam El Bejheke i drugi, nije vjerodostojan, a i sam hadis je čudan po Poslanik sallallahu sallam naređuje meni seđmene fel jutir, ko se bude čistio nakon nužde, neka to uči neparan broj puta naređuje. Pa kaže ko učini lijepo je postupio, Hej. A kaže ko nije Ko ne postupi tako, ne smeta. Pa dobro, šta znači onda ona prva naredba? Poslanik sam nešto naređuje da se uradi, onda kaže, ma ne smeta ako ne učiniš. Sam je smisao hadisa je čudan. Tako da je ispravno, znači, ono što je poslanik sa osam naredio, da se to uči neparan broj puta, ali ne manje od koliko? Od, tri puta. Jer je tako spomenuto, tako spomenuto, znači, u hadisu poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa Znači, tri puta ili pet puta ili sedam puta, ili devet, i tako da čovjek znači ne, znači ne očisti se potpuno. Dobro. Ako se čovjek očisti sa tri kamenčića, nema razilaženja među islamskim učenjacima da se je desilo čišćenje. Svi se slažu da je ispravno. U redu. Ako se očisti, očisti sa pet, isto tako. Ali šta ako se čovjek očisti sa četiri kamenčića? Koristi četiri kamenčića i nakon četiri kamenčića vidi da je uklonio svoju nečistoću. Šta će nakon toga uraditi? Uzet će još jedan kamenčić prijeti, jer je poslanik sallallahu alaihi rekao šta? Teljutir, neka to učini neparan broj puta naredio. Pa da nek bi neko kazao, pa to djeluje na rasipanje i na nešto činjenje bespotrebnog. A činjenje bespotrebnog u islamu nije pohvalno. Kažemo ne. Možda je to bespotrebno u našim očima. Ali je poslanik sallallahu naredio da se to neparan broj puta, pa će se to tako učiniti i neće se znači neće se osvrtati na logiku i na logičke zaključke. Hadis ukazuje da je zabranjeno čovjeku da svoje ruke stavi u vodu, nastavak hadisa, ukazuje da je zabranjeno čovjeku da stavi svoje ruke u posudu prije nego što ih opere. Islamski učenjaci ne prave ovdje razliku, jedan veliki dio islamskih učenjaka ne pravi razliku, između onoga koji ustane ujutro, izjutra, nakon što je prespavao cijelu noć, i onoga koji ustane, na primjer, od kajlule. Kada je spavao kajlulu pa ustane. I za jednog i za drugog gledi isti propis. Jedino što ima Ahmed kaže ne. Ovo se kaže samo odnosi kaže na noć. Kada čovjek spava po noći pa ustane ujutro i hoće da abdesti, onda kaže nakon toga mora da mora znači da se da ovako postupi. Zbog čega? Kaže zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu rekao: inne inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu." U jedan od vas ne zna, kaže, gdje su provele njegove ruke noć. Jer me bit u arapskom jeziku, bate je bitu, znači provesti noć. Kada te Arab pita, ej ne gdje si proveo svoju noć, on te ne pita gdje si bio po danu, nego te pita gdje si spavao, od koga si spavao. Pa je znači ovdje me bit provođenje noći. A poslanik sallallahu sallam kaže, u istinu jedan od vas ne zna gdje su provele njegove ruke po noći. Šta znači to? Znači kada čovjek ustane izutra treba samo tako da postupi. No međutim, većina islamskih učenjaka kažu da je poslanik sallallahu alejhi to rekao zbog općenitosti. Jer čovjek najviše provodi spavanje u noći. Pa se obično tako dešava. Ponekad čovjek ne spava po danu nikako duži vremenski period, ali po noći znači uglavnom se uglavnom se spava. Isto tako ima Mahmed koristi dokaz hadis u kome hadis Ebu Davuda u kome poslanik sallallahu kaže i da kame ahadukum minel lejl kada neko od vas ustane iz noći posle noći kada ustane neka tako postupi kaže ovaj jasan dokaz da je to po noći no međutim islamski učenjaci opet kažu to se odnosi na ono što se obično dešava na ono što se obično dešava jer nekada u šerijatskim argumentima se brani jedna stvar ženama ali se odnosi to isto i na muškarce kao na primjer čupanje obrva zabranjeno ženama. Znači da, u hadisima se kaže da je zabranjeno ženama. Znači li da je dozvoljeno muškarcima? Nije ni muškarcima. Ali to se govori i spominju se žene zato što, što to žene uglavnom čine, ne čine muškarci. Pa je to njima kazano, ali se time misli svakako i na muškarci. Kažu neki islamski učenjaci, no međutim treba ipak napraviti razliku. Da je gore i grđe i pogrdnije da čovjek nakon spavanja po noći stavi svoje ruke u posudu nego po danu. Zato što čovjek kada spava po dan, njegov san je lakši. Nije onako dubog san. Kraći je san, saha, dva vremena i slično tome, dok po noći čovjek spava 6, 7, 8, pa neko i po 10, 12 sati, kako ko. Pa ruke mogu otići, svugdje mogu se, znači, onečistiti, pa bi onda sigurno u tome slučaju bilo, znači, bilo, znači, pogrdnije da čovjek nakon noći stavlja, znači, svoje ruke u posudu prije nego što ih opere. Spominje imame Neovi u svome dijelu Bustanu Larifin jednu priču vezanu za ovaj hadis. Kada je Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu prenio ovaj hadis u poslanika sallallahu alaihi wa alihi wasallame i rekao je neko od vas fe ine ehadekum la jedri ejne batet jedu kaže jedan od vas ne zna gdje je njegova ruka provela po noći kazao je jedan tad, kaže gdje je provela provela kaže na mojim ramenima privezana za ramena i kaže tu je na ramenima kuda će kaže ići od mene Ismijava se sa hadisom. Poslanik sallallahu alejhi ve rekao hadis je jasan ko dan. A on se ismijava, kaže, pa kod mene provela, gdje će biti? Pa je zaspao navečer pa je pa je zaspao navečer pa je kaže ustao izjutra i njegova ruka kaže srasla za njegovu stražnicu. Pa mu je Allah te barek od pokazao na, njemu praktično kako to izgleda i gdje ruka može završiti. Nije htio povjerati u hadis i kaže strasla mu je ostala, tako strasla za stranicu nije više mogao odvojiti. Znači imam neovi spominju u priču. To smo samo usput spomenuli zbog ovoga hadisa, jer je svakako priča poučna, ukazuje na pogrdnost onih koji ne prihvataju riječi poslanika sallallahu alaihi wa alaihi Znači ispravno je ono što smatra jedan dio islamskih učenjaka da čovjek mora i da mu je vađib da opere ruke prije nego što ih unese u posudu. Znači prije nego što ih onese u posudu. Jedan dio islamskih učenjaka, odnosno većina pravnika, između ostali malih i i većina kažu da to nije obaveza. I kažu da je ovdje naredba za sunijet, za nešto dobrovoljno, misli se na sunnet, a ne na obavezu da je važiv, da je u smislu da je griješan onaj ko to ostavi. I to dokazuju hadisom u kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao jednom pustinjaku: "Abdesti se kako ti je naredio Allah." Kažu Allah je naredio, zna se u Kuranu kako je Allah na naredio abdest, a nije naredio da se ruke peru prije nego što se stave u posudu. No međutim ovdje mi kažemo, braćo, pranje ruku nije samo zbog samog abdesta. Pranje ruku prije abdesta je sunnet i o tome ćemo posebno govoriti. Ovdje je pranje ruku zbog jedne druge stvari. A to je zbog eventualne nečistoće koja može biti na rukama. Pa je ovdje, znači, pranje ruku dobilo jednu drugu boju, jedan drugi oblik. A to je da se ukloni ona nečistoća koja bi mogla biti na rukama. Na primjer, kada bi čovjek ustao iza sna i trebao da opere ruke. I trebao da opere ruke nakon sna. U stvari, htio hoće da jede nakon što je ustao. Da li treba oprati ruke? Hoće rukama da jede, mora oprati ruke prije toga. Jer znači postoji mogućnost da na njegovim rukama ima nečistoće koja može znači da koja može da uprlja znači hranu i da je onečisti. Kada bi čovjek ipak pored svega toga stavio svoje ruke u vodu, ne bi oprao prije toga, stavi ruke u posudu sa vodom. Bi li ta voda bila nečista? Poslanik s.a.v. kaže da se to mora učiniti. I objašnjava zbog čega? Da su njegove ruke mogle provesti na nečistom mjestu. Pa da li bi se ta voda smatrala nečistom? Prenosi se od Hasana al-Basrija da je kazao da je ta voda nečista. I ovo je jedan rivajet, slab rivajet, slaba predaja od imama Ahmeda. I ovo je mišljenje također, jedno slabo mišljenje Haka ibn Rahaveja i Muhameda ibn žerira Tabarija, poznatog mu Fesira. Oni smatraju da bi ta voda bila nečistana. Međutim, većina islamskih učenjaka kažu da je ta voda, da je ta voda čista. Zbog čega? Ne mora značiti. Mi znamo da je voda, voda kada promijeni vodu, boju, ukus i miris, ona je nečista. Po konsensusu lemenu. U redu. Ali promijeni kako? Ovdje mnogi kažu ovako i stanu, to je neispravno. Voda, voda kada promijeni boju, miris ili okus zbog nečistoće koja je upala u vodu, e tada biva nečista. Jer može čovjek malo zemlje ubaciti u vodu i ona promijeni boju. Jer to nečista voda nije. Ali, znači, kada promijeni miris, boju ili okus zbog nečistoće koja je upala u vodu, e tada biva nečista. U redu. Zašto mi kažemo da je ova voda čista? Zašto kažem ono što kaže većina islamskih učenjaka? Iz jednostavnog razloga. Što je voda čista, tu vodu posebno najčista. čista. I mi znamo 100% da ona čista. Prije nego što smo stavili ruke u nju. Ali ne znamo 100% da li na rukama ima šta. Nečistoće. Već šta? Sumnjamo. A može li ta sumnja pobiti jekin i ubjeđenje? Ne može. E, kada bi čovjek znao 100% vidi na svojoj ruci tragove nečistoće i pored toga stavi udu, e, kažemo sad i nečistoće. Jer smo sad ubijeđeni da ima nečistoće na rukama. U protivnom nema, pa ne možemo, jer to bi bilo vesvese. Onda bi čovjek za svaku sitnicu sumnjao. Može, ne može, treba, ne treba, pa bi samo sebi otežavao svoju vjeru, što je poslanik, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zabranio. Dobro. Ovdje se postavlja bitno pitanje. Da li je čišćenje nakon nužde obavezno? Da li je važno? Tu se islamski učenjaci spore. Ispravno je mišljenje, Allah najbolje zna da je to vađi, da se mora da je Šta je dokaz tome? Ne može biti namaz ispravno nije čist. U redu, bez namaza. Čovjek se ne čisti za namaz. Čisti se za nešto drugo. Dokad je hadis poslanika sallallahu alejhi onoga kada je prošao pred onoga kabra i kaže ovo dvoje se kažnjavaju. Kažnjavaju se kaže ne zbog nečega velikog. To je vašim očima malo. Kaže jedan od njih je prenosio riječi, a drugi je nije se čistio od pokreće. Pa je to razlog da čovjek biva kažnjavan gdje? U kaburu. A hoće li Allah Žešanu kažnjavati čovjeka za sunnet, što nije učinio sunnet? Nešto mustahab? Ne, neće. Već je ga kažnjava kada ostavi vađib. Kada ostavi, kada ostavi vađib. Kada bismo braćo kazali da je čišćenje nakon nužde, ostavljanje čišćenja nakon nužde veliki grijeh od kebaira, ne bi bilo daleko od istine. Zašto? Jer je veliki grijeh sve ono što se prijeti čovjeku ako ostavi ili ako počini zabranjeno, prijetimo se čime? Vatrom džahenemskom ili prokletstvom, ili azabskim kaburom i slično tome. Ili kaznom na dunjalku i na To se smatra velikim grijehom. Tako znači da bi svakom slučaju nedovoljno čišćenje moglo se smatrati velikim grijehom, a Allah najbolje zna. Dobro. Kada se čovjek očisti sa tri kamenčića, no međutim nakon toga na njegovom tijelu ostanu tragovi. Ostane tragovi nečistoće. Šta je sa tim tragovima? Pa ti tragovi pređu malo na odjeću. Smatra li se to nečistim? Većina islamskih učenjaka, osim šafija, znači učenjaci malikijske, hambelijske i prije toga hanetijske pravne škole, kažu da to nije nečistoća. I da to šerijat oprašta. I da to šerijat oprašta. Neki učenjaci kažu dobro. Ako vi kažete da ostane malo nečistoće na čovjekovom tijelu, da to šerijat oprašta, Šta biva onda čovjekom koji legne spavati u vrućem danu? Kada su velike temperature, naročito u podnebima gdje su velike žege. Pa se čovjek oznoji, pa kaže niz njega curi znoj, a najviše se oznoje mjesta čovjeka koja su nečista. Oko stidnih mjesta, to se čovjek najviše oznoji. Pa kaže ta nečistoća, onda curi znoj i uzima tu nečistoću i raznosi je po koji odjeći, po tijelu. Kažemo, to je čisto. To je čisto i to se ne smatra nečistoćom, jer je obaveza čovjeku da ukloni onaj osnovni dio nečistoće. A tragovi koji ostanu, to šerijet oprašta. To šerijet oprašta i šerijat znači ne gleda znači na to, ne gleda znači na te tragove. I nema mjesta kada dođe šerijatski dokaz, oni kažu, to dokazuju, kaže, kako će se čistiti kamenčićima? Ne može kamenčić uvijek ukloniti sve kao voda. Kažemo, tačno, Možda ne može ukloniti sve kao voda. Ali je poslanik sa osanem dozvolio i naredio da se čisti kamenčićima. I kada dođe, bilo nužda ili ne bila nužda čovjeku dozvoljeno da su u jednom drugom slučaju da se očisti kamenčićima. Iako je voda bolja. Voda je bolja, ali kada bi se očistio kamenčićima, desilo bi se čišćenje. Ne bi bio tada čovjek, ne bi bio znači griješan. I ovdje šehovi sam minuta im je kaže, oni koriste razum. Kažu, kada ostane, kada ostane malo nečistoće, trag, nije se baš 100% uklonilo. Šehol sam minuta im to odgovara pa kaže, razum i dokazi šerijatski su, kaže, kao sudac, kadija i svjedok. Imate kadiju u sudnici, sudca, sudiju, i imate svjedoka. Kaže, kadija može otjerati svjedoka i sudnice kad hoće. Razumijete? Dokazi šerijatski argumenti, hadisi, kurani, hadisi, konsenzus je kao sudac, kadija. A razum je kao, kao ko, svjedok. Pa svjedok uđe, pa se sudi i ne sviđa kada je sudija zatvori vrata sa spolješnje strane. E tako šerijet radi sa razumom. Razum se mora pokoriti dokazima i šerijetu, a ne smije se razum stavljati ispred šerijeta. Iako je Allah svakako te barak je od tada dao čovjeku razum, da razumije šta? Dokaze. Jer se ne mogu razumjeti bez dokaz, bez razuma. I razum ima mjesto u šerijetu. Ali ima mjesto onako kako je Allah Žešan to htio, a ne da čovjek stavi svoj razum ispred dokaza. Pa da kaže, je li to logično? Pa dobro, hadis kod Buharije kaže, ali je li logično? Treba ovako, kaže, a šta smeta da se učini ovako? Ne vidim ništa loše da se čini ovako i tako dalje. To su sve filozofske, znači, ovaj, pretpostavke koje nemaju nikakve težine na vagi kitaba i sunneta. Dobro. Kako to islamski učenjaci, većina islamskih učenjaka, kako dokazuju da je dozvoljeno čovjeku da se čisti kamenčićima? Pored dokaza u kome se navodi da je poslanik sallallahu rekao da to ne čine manje od tri kamenčića i da kamenčići mogu očistiti, dokazuju to također predaju koju bliži dalje Kutni i smatra je vjerodostojnom, koje je poslanik sallallahu alejhi ve kaže i nemojte se čistiti sa balegom i kostima. I nemojte se čistiti sa balegom i kostima, kaže to je hrana vaše braće džina i to dvoje ne mogu očistiti čovjeka. Ovo je dokaz šta? Većini islamskih učenjaka. Ako kost i balega ne mogu očistiti čovjeka, onda druge stvari šta? Mogu očistiti. I druge stvari čiste. Pa to je između ostali također dokaz da kamenčići mogu očistiti. Pored toga što je sunet poslanika sallallahu sallam prepuno ovih hadisa i ovih predaja koje smo mi spominjali, da je legitimno znači da se čovjek očisti kamenčićima, bilo da se radi o ruždi ili mimo toga, iako kažemo da je čišćenje sa vodom bolje i preče. Isto tako nije se dobro čistiti sa predmetom, materijom koja je glatka. Kao, na primjer, staklo. Čovjek, na primjer, ima tri one male boce od soka, male one bočice i hoće se nakon nužde očistiti sa njima. Ne može se očistiti. Može se samo još više onečistiti sa staklom. Znači, ne može ukloniti nečistoću sa staklom. Pa nije ispravno da to čini, znači, sa staklom. Također nije čovjeku ispravno da se čisti sa papirom na kome se nalaze neki naučni tekstovi. Iz poštovanja prema znanju. A naročito se nije dozvoljeno čistiti sa papirom na kome pišu arapska slova. Bez obzira šta pisao. Iz poštovanja prema arapskom jeziku. Ne treba čovjek znači da se čisti sa papirom na kome se nalaze arapska slova i arapski jezik. A da ne govorimo o papiru, o mushafu i slično tome, to je najveći grijeh koji može biti i to je kufru Allaha te barake Dobro, da li se čovjek može očistiti sa papirom? Papir kojim se danas ljudi čiste, ponajviše nevjernici, da li taj papir može očistiti čovjeka nakon nužde? Može. I kada bi se čovjek očistio papirom i ne bi se oprao, bi li se smatrao čistim? Bi. I mogao bi takav klanjati i smatrao se čistim i ne možemo mu niko prigovoriti. Jer ako kamenčići mogu očistiti čovjeka, pa papir je preči, papir je mekši i lakši i može doći tamo gdje ne mogu doći kamenčići. Pa je sigurno bolji za čišćenje nego sami kamenčići. Tako da znači da čovjek koji je očistio papirom, ne bi se smatrao, ne se od onih koji se nečiste ili od onih koji oponašaju nevjernike. Jer to bi bilo, bilo bi čovjek znači da se čisti s otim. Allahu Teala. Znači, ovdje smo govorili o čišćenju sa kamenčićima, a što se tiče čišćenja sa vodom, to se u jeziku zove istinđa. Istiđmar je čišćenje sa kamenčićima, a istinđa je čišćenje sa vodom pa ćemo o čišćenju sa vodom posebno govoriti, dođe nama hadis Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala u kome se spominje čišćenje sa vodom, možda za nekih desetak hadisa, nakon desetak hadisa doći taj hadis, pa ćemo posebno znači govoriti o čišćenju sa vodom. Ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve rekao ovome hadisu kazao nam je zbog čega da peremo ruke prije nego što ih stavimo poslu. Kaže, jer niko od vas ne zna gdje su provele njegove ruke u Znači, gdje su boravile njegove, njegove ruke. Jer kada čovjek stavi, braćo, svoje ruke, koje su prljave, u malu posudu sa vodom, a ljudi su se abdestili iz malih posuda sa malo vode. I govorit ćemo kako se ispravno abdesti, sa koliko se čovjek vode abdesti. Pa kada dođu ruke prljave u malu posudu, prljave ruke u malu posudu, onda to one čiste. Onda to one čiste. Bileži imam beha u svome sunenu da je Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu kazao jednoga dana ovaj hadis. Koga smo spomenuli? Naš hadis koga smo danas komentarisali. Pa je kazao njemu Kajs Elešđaji kaže dobro Ebu Hureyre a šta kada mi dođemo kod Mihrasa? To je jedno koliko koje je bilo izubljeno koje je bilo dugo i veliko. Pa se advestimo iz njega. Šta onda? Pa mu kaže Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu Audu billahi min šerrike Kaže, Allahu se utječem od tvoga zla okajs, od tvoje duše. Od tvoga šera koji ti nosiš. Poslanik sallallahu sallam kaže ovdje da kada čovjek stavi svoje ruke u malu posudu da onečisti, ali kada se nađe velika količina vode, šta? Neće onečistiti. Veliku količinu vode, kao to koliko koje je bilo veliko, iz koga je abnestio, iz koga su obnjestili mnogi koji su dolazili u džamiju, neće ga znači onečistiti, neće ga onečistiti, znači to malo to malo nečistoće. Također iz ovoga hadisa, braće, zaključujemo jednu jako bitu stvar. A to je da je lijepo čovjeku kada govori o stvarima koje se tiču stidnih mjesta, da to govori simboliko. Pogledajte kako poslanik sallallahu alejhi kaže: "Ne zna neko od vas gdje su provele njegove ruke." Ne spominje ni prednji, ni straži dio tijela, ni stidna mjesta, nego kaže ne zna neko od vas gdje su provele njegove ruke. Pa je znači lijepo da se simbolika koristi. Kada znaš da će te onaj kome govoriš razumjeti. Ali kada si ubijeđen da te neće razumjeti, onda mu moraš kazati direktno onako kako jeste. Opet naravno sa izabranim riječima. Zato je poslanik sallallahu alejhi većinom govorio ovako simbolikom. Simbolikom. No međutim u nekim slučajevima, kao kada mu je došao jedan pustinja, kaže ja sam počinio, Allahu poslanik kaže ja sam počinio ne mora, Kaže, šta si počinio? Zašto šta je nemoral? Kaže, znam, ja sam počinio nemoral. Kaže, zašto uopšte šta je nemoral? Kako izgleda nemoral? Kaže, pa Allah posljednice, ja sam počinio nemoral. Kaže, jesi li ti učinio tako i tako? Pa mu onda kazao, šta treba čovjek učiniti da se desi nemoral? Jer ovdje se radi o tome ubiti čovjeka ili ne ubiti čovjeka, ili ga bićevati i tako dalje. Pa se mora, znači, tačno 100% provjeriti i kazati, je li se desilo to i to? Pa mu je onda objasnio šta to mora desiti da se desi moram. E to je poslanik sallallahu u rijetkim prilikama govorio. Zašto? Da bi, znači, time jednostavno one šubhe i sumnje ili nerazumijevanje moglo se, znači, desiti ako bi to kazao prostom simbolikom. Kažu neki islamski učinjaci također ovaj se hadis koristi da čovjek treba tri puta da pere nečistoće. Kada mu dođe nanešao mu nečistoća da to čini tri puta i odgovara imamo Ahmedu koji je to kazao, koji je kazao da treba svaka nečistoća da se pere sedam puta on kaže nečistoća se treba oprati sedam puta, uzmeći hadis koji će također doći sa kada pas naloče, dželekunullah, kada naloče iz neke posude, kaže da to treba oprati sedam puta. No međutim, islamski učenjaci su odgovarali, kažu da je to posebno samo, samo za ovaj hadis. Također zaključuje iz ovoga hadisa da je obaveza tu nečistoću oprati, a da nije dovoljno poprskati. Mi znamo kada dođe malo dijete muško koje jede majčinu hranu. Samo doji. Ili je većinski dio njegove hrane mlijeko majčino. Onda je dovoljno kada se pomokri na odjeću, dovoljno je to poprskati. Ne mora se prati. Samo se poprši i to je dovoljno. No međutim u ovome slučaju ovdje se kaže ruke se moraju oprati. Pa uzimaju znači dokaz da, da se nečistoća mora prati, a ne smije se znači prskati jer nije dovoljno znači da se samo popršće. Ovdje je poslanik sallallahu alejhi ve naredio i ušmrkivanje i šmrkivanje vode iz nosa. Pa jedan dio islamskih učenjaka poput imama Ahmeda, Ishaka Jebu Seura kažu da je ušmrkivanje i šmrkivanje vode iz nosa obavezno bađeno. Da se mora. Da se to znači mora učiniti. Dok kaže Malik, Šafija, hanefijski pravnici i većina u kažu da to nije obavezno. Da je to, da je to sunnet. Što se tiče mišljenja islamskih učenjaka po pitanju ispiranja usta i nosa, tu imaju četiri stava. Prvi dio su učenjaci koji kažu da je to sunnet. Da je sunnet i kod gusula i kod abdesta da je sunnet i zaprati usta i nos. Drugi su učenjaci koji kažu da je važi i kod jednog i kod drugog. Treći su koji kažu da je važiv kod ispiranja nosa da je važib, a nije ispiranje usta. I četvrto je mišljenje onih koji kažu da je vađib kod gusula, a nije kod abdesta. Da je ispiranje usta i nosa vađib kod gusula, a nije kod abdesta. Znači četiri mišljenja. Prvo, da je sunnet i kod gusula i kod abdesta. Drugo, da je vađib i kod gusula i kod abdesta. Treće, da je vađib ispiranje nosa, a nije usta i kod gusula i kod abdesta. I četvrto je da je vađib kod gusula ispiranje usta i nosa, a nije vađib kod abdesta. To su znači četiri mišljenja islamskih učenjaka po ovome pitanju. Ovo zadnje mišljenje da je vađib ili predzadnje koje sam spomenuo da je važi ispiranje nosa, a nije usta, to je odabro ima Mahmed. To je odabro ima Mahmed, spomenuo smo i Ebu i drugi. I kaže Ibn Munzir u obihi ekul. I kaže ja odabirem to mišljenje. Ibn Munzir od Šafija je također odabrao ovo, ovo mišljenje. Kaže Ibn Hazm u svome djelu Muhalla u drugom tomu na 94. stanci i kaže ovo je hak i ovo je ispravno. Ispravno je kaže da je obavezno izaprati nos, a da nije obavezno izaprati usta. Da je izapiranje nosa vađib, a nije izapiranje usta vađib. Jer kaže nema ni jedne naredbe od poslanika sallallahu sallam o ispiranju usta. Samo je naredba došla šta za ispiranje nosa. A usta je, to je od postupka. A postupak poslanika sallallahu alaihi ne ukazuje da je neko djelo obavezno. Poslanik sallallahu alejhi ve samo kada nešto naredi, onda taj ta naredba biva obavezna. Obavezna. Ali kada poslanik sallallahu alejhi ve nešto učini, to nije obavezno. I razumijete ovo? U redu. Osim u jednom slučaju postupak poslanika sallallahu alejhi ve biva obavezan. Ko zna kada? Biva obavezan, braćo, kada taj postupak biva odaziv na Allahovu te barake od tada na primjer, da navedemo primjer pa će nam se razbistriti slika. Kada Allah Đeršan naredi u Kur'anu i kradnjivcu i kradljivci osjecite njihove ruke. Faktau Eidijehuma. Osjetite njihove ruke. Kuda? Ruka u arapskom jeziku je do zgloba. Do lakta, do ramena. To je sve ruka. Odakle da osjećamo? Pa ćemo kazati od lakta. Sredina. Nećemo ni gore, nego nekakvu sredinu. Ne. Kažemo, sjećajte ruka odakle? Od zgloba. Zašto? Postupak poslanika sa Nema nijednog hadisa u kome je poslanik sa osrem naređuje, vjerodostojnog hadisa u kome naređuje da se ruka sjeće od zgloba. Nema hadisa. Ali ima šta? Praksa, postupak, dijelo. A to je dijelo došlo kao odaziva Allahovoj šta? Naredbi osjećite kadnicu i kradnici njihove ruke. Pa je ovdje postupak poslanika šta? Važi, važi Iako on to nije naredio, nego iz postupka uzmamo da je važim zato što je taj postupak bio odaziv Allahu i Tebarak je od naredbi. E u tome slučaju postupak poslanika sallallahu alaihi sallam biva šta? Važim dok u drugim slučajevima postupak ne ukazuje na obavezu, nego ukazuje samo da je nešto sunnet i da je nešto znači mustahab. No međutim, da li su ove riječi imama Ibn Hazma Ebu Muhammeda, rahimehullahu ta'ala, da li su precizne? Kada kaže da nema nijednog hadisa koji ukazuje da se moraju, da poslanik sallallahu sallam naređuje ispiranje usta. Nisu. Nisu. Jer ima hadis koga bilježi imam Ebu Davud u svome sunenu, u kome poslanik sallallahu sallam kaže i da te odbate fe madmid. A ti kada budeš uzimao abdest, fe madmid i zaperi svoja usta, naređuje i zaperi svoja usta. Pa je zato ovdje došao došla u hadisu naredba da se izaperu usta kao što je bilo naređeno izapiranje nosa. I ovaj hadis je rodostavim smatra imam Tirmizi, imam Neovi, Ibn Mulekin, Ibn Mulekin i Hatun Ibn Hajar Raskalani. I hadis je vjerodostojan bez razilaženja. Tako da znači postoji također predaja koja ukazuje da je obavezno šta čovjeku da izapere svoje usta. No međutim, mi nećemo sada se puno zadržavati oko ovoga propisa da govorimo da li je ispiranje usta i nosa vađiv ili nije, iako smo otprilike zaključili to pitanje, ali ćemo govoriti o njemu posebno kada dođemo do pitanja, kada dođemo do pitanja, znači izapiranja usta i nosa, odnosno kada dođemo do svojstva poslanikovog sallallahu alejhi ve alihi abdesta, tada ćemo inshallah htjela govoriti malo podrobnije, odnosno ćemo pored ovoga što smo kazali, ćemo argumente jedne i druge strane onih koji kažu da je to sunnet i onih koji to kažu da je vađiv, pa ćemo inshallah tela uz Allahu a wa odabrati prioritetnije mišljenje. Ovdje nam samo još na kraju ostane, ostaje nam još na kraju da kažemo jedno pitanje koje je usko vezano za ova mišljenja o koja imaju islamski učenjaci po pitanju izapiranja usta i nosa. Šta je sa onim koji ne izapere svoja usta i nos? Abdesti čovjek i ne izapere svoje usta i nos. Ovo je vezano za ovo prethodno mišljenje o kome smo govorili, kada imaju mezhebi različiti. Pa je prvi stav jeste da se mora ponoviti. Da ne vrijedi, mora se znači ponoviti. U tom slučaju se mora ponoviti abdest. Ako bi čovjek ostavio zapiranje usta i nosa. I ovo mišljenje zastupaju pa Hamad, Ibn Abi Zuhri i Ishaq, Ibn Rahavoj. Ili Ibn Rahoja, kako hoćete. Kada kažemo Ishaq, misli se na Ishaka Ibn Havoja ili Rahoju, kako hoćete, možete znači, kazati na jedan ili na drugi način. Ovo je prvo mišljenje, znači obaveza je ponoviti. Drugo mišljenje je da ne mora ponoviti ništa. I ispravan i gusum, i abdest i da znači to ne utječe ni na gusul i na abdest. I ovo mišljenje zastupa Katade, Elejf ibn Sad, Malik imam Šafija. Treće mišljenje da će ponoviti abdest i gusul ako ostavi i zapiranje nosa. A neće ako ostavi i zapiranje usta. Ovo je mišljenje čije? Imama? Ahmeda. Spominjali smo imama Ahmeda Ebu Seura i drugi. Kaže Ibn Abdul u svome djelu Etemhid u četvrtom tomu na 35. stranici. ولم يختلف قول أبي ثور وأبي عبيد أن المضمضة سنة والاستنشاق واجب I nema, kaže, razilaženja kod mišljenja imama Ebu Seura i Ebu Ubejda da je i zapiranje nosa vađib, a da je i zapiranje usta sunnet. Znači, po mišljenju Ebu Seura i Ebu Ubejda. Dok kod imama Ahmeda postoji više rivajeta. I u Hanbelijskom mesebu je braćo inače problem što od imama Ahmeda ima uvijek više rivajeta. Dva, tri, četiri, pet, šest rivajeta. I ovako, i ovako, i ovako, i ovako. Pa je ponekad teško naći jači rivajet. Zato imam El i napisao knjigu El Insaf koja je štampana u 12 tomova i u kojoj odabire prioritetnija jača mišljenja kod imama Ahmeda. I to je jedno veliko i značajno djelo u tiku islamskom. I ima jedna, vidio sam jednu magistarsku desertaciju imam u kojoj se spominju sakupljena su mišljenja imama Ahmeda po kome nema nego jedan rivajet, jedna predaja. I štampana u dva toma sa komentarima i drugim mišljenjima. Tako da ne možete možda tu naći svega možda par stotina mesela od kojih se od imama Ahmeda prenosi samo jedno mišljenje. A po drugim pitanjima i meselima se prenose brojna druga mišljenja. Tako da je ponekad teško precizirati ovaj i, i odabrati znači jače mišljenje kod imama Ahmeda. I četvrto mišljenje jeste ako to čovjek ostavi, znači ako ostavi čovjek izabiranje usta i nosa, ako ostavi to pri abdesu, da ne smeta, a ako ostavi pri gusulu da smeta i da mora provoditi gusul i to je mišljenje učenjaka Hanetijske pravne škole, imama Sufijana Eteurija i drugi. Ovo bi znači bilo ukratko po propisu onoga ko ostavi izapiranje usta ili nosa, bilo da se radi pri abdestu ili gusulu, iako ćemo išao krala posebno o tome govoriti. Što se tiče znači samog izapiranja usta i nosa, i propisa, o tome ćemo govoriti inša Allah kad dođemo do hadisa koji govore o svojstvima poslanikovog sallallahu alaihi wa alihi wasallam abdesta. I ovim smo inša Allah završili sa našim današnjim hadisom. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairu al Wa Dobro. Ovdje pitanje može li čovjek, ovo nam je pristiglo putem interneta, može li čovjek kada pristigne na namaz u džematu, a safovi su puni, Može li on sam stati iza džemata u saf ili mora nekoga povući ispred njega da stane sa njim u saf? Kada neko dođe u džamiju, a sapovi popunjeni, neka nastoji da uđe u saf. Ako ima ikakvu mogućnost, neka nastoji malo da ovaj pritisne klanjača i da uđe u saf, ako ne može neka klana sam iza safa i njegov namazi je Nije mu dozvoljeno da nikoga povlači nazad. Hadis koji se navodi na ovu temu je hadis potpuno slab, Ništa hadis i nije dozvoljeno raditi po njemu. Nije dozvoljeno raditi po njemu, već čovjek mora stati sam u saf. To je prekidanje safa A poslanik sallallahu alejhi ve je rekao, ko prekine saf, prekinuo ga Allah, prekinuo Allah njegovu nagradu. A ko potpuni saf, upotpunio Allah prema njemu, to u upotpunio njegovu nagradu. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve ili ćete popunjavati sapove, izbijati sapove, ili će Allah razjediniti vaša srca i vaša lica. Pa kad bi čovjek znači došao u saf i povukao nekoga, on bi time prekidao saf a ne bi da li nakon toga, kada ti dođeš u sap, imaju sapovi poredan, a ispred tebe sap i čovjek se lazi u tome sap I ti ga povučeš unazad. Pa taj njegov sap je vrijedniji nego tvoj. On je došao da uzme veću nagradu i ti ga vučeš da uzme manju nagradu. Imaš u pravo na to? Nemaš. To je njegova nagrada. Allah tebe ne opterećuje preko svoje mogućnosti. Dakle, hadis koji se navodi na ovu temu je potpuno slab, i ne može se koristiti, ne smije se koristiti kao odmet i nije dozvoljeno nikome da povlači nikoga, da povlači nikoga unazad, nego će klanjati sam i njegov namaz je ispravan, jer Allah te barake od ne čovjeka preko njegove mogućnosti. Da li je abdest ispravan ako se bismila ne izgovori prije abdesta, već se izgovori u toku uzimanja samog abdesta, na primjer, poslije pranja usta. Što se tiče ovoga pitanja, islamski učenjaci imaju podijeljena mišljenja. Jedan dio pravnika kažu, i to je većina uleme koji kažu da je izgovor, izgovor bismile prije abdesta sunnet, da nije važiv, jedan dio vreme kažu da je vađib. Navodi se hadis koji je došao sa 12 različitih puteva da nema abdesta onaj ko, onaj ko ne izgovori bismilu. I ovaj hadis dobrim smatra Ibn Hajar i brojni drugi islamski učenjaci. I ispravno da je on dobar hadis i da se treba raditi po njemu. I da čovjek treba izgovoriti bismilu prije, znači prije uzimanja abdesta. No međutim čovjek koji zaboravi pa izgovori tokom abdesta, molim Allah inšalatela da ne bude kažen zbog toga, iako meni se ovdje najviše sviđa mišljenje Ebu Ubejda koji je kazao u svome djelu Tuhur Kaže, ja ponekad, kaže, počnem uzimati abdest, pa zaboravim izgovor bismile, a već sam počeo, kaže, pa se vratim na početak i izgovorim bismilu i nastavim nakon toga, ali kaže, ja nikoga ne obavezujem na ovo. Tako ni mi nikoga ne obavezujemo da to učini, jer većina uleme kaže da to nije važib, no međutim, gledajući ovaj, na ovaj hadis bolje čovjeku da to učini, pa ako bi se i vratio ponovo iza usta i nos, inša da bi imao nagradu sljedeći sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa alihi Kada se abdesti, šta se treba prvo oprati? Ruke, što se podrazumijeva pod rukama? Da li su to samo šake ili šake i ruke, to je lakata? I zamoli da, mi kažete kako se najispravnije, to jeste po sunetu, poslanikom uzima abdest. Hej. U svakom slučaju, kada se abdesti, treba prije abdesta oprati ruke, a ruke su do, do zglobova. Znači, samo šake se operu. Ne peru se, znači, ruke, Dalje, ne peru se podlaktice niti nadlaktice, već se samo peru ruke do šaka, a što se tiče uzimanja ovaj abdesta po to neka se ovaj, ko je pitao, neka se strpi, to će doći inša Allah sa nama, to nije jednostavno objasniti jer to je pitanje duže. Može ko onaj želi vratiti, imaju knjige znači koje govore o tome kako se pravilno uzma abdest, a ko se hoće strpiti, neka strpi sa nama, jer zaista sada nam je teško da govorimo znači o tome pitanju. Četvrto pitanje, molimo vas da u ime Allaha, inša da će o sebi Recite inša Allah. Molimo vas da u ime Allaha da nam pojasnite na sve, koji, na načine koji se gubi abdest. Da li kada se žensko vidi razgoličeno, da li kada se nešto opisuje i tako dalje. Sve načini koji se kvari abdest teško je, doći ćemo do toga, opet ćemo govoriti. Znači, i braćane sad da se strpe, da ne žure puno. Ovo će sa nama malo potrajati, ali ako budemo išli unapred, možemo ovako na brzinu nešto kazati. Abdest se uglavnom kvari kada, čovjeka, kada iziđe čovjek i nešto iz čovjeka, iz e, ovaj, jedno od dva otvora kada iziđe, nešto toga tvari to abdest, postoje, stvari oko kojih se spore islamski učenjaci poput izlaska gnjoja, izlaska krvi, poput povraćanja. Oko toga postoji spor među islamskih učenjaka da li to kvari abdest ili ne kvari. No, međutim, u svakom slučaju, e, vjerojatno da ovo zanima ovdje ovaj, onoga koji je pitao, da li kada se žensko vidi razgoličeno? Ne. Žensko koje se vidi razgoličeno, to ne kvari čovjek, čovjek abdest. Kada bi pogledao u ženu, čak i u njenost, u njeno najstidnije mjesto, stidno mjesto kad pogledaju žene, to ne kvari njegov abdest. Ni njegove žene strankinje to nije pokvarilo abdest. Ali jeste sigurna stvar koja je bez sumnje zabranjena da čovjek gleda jeli, u strankinju ženu, da gleda znači u nešto od njenog tijela. Da li kada se nešto opsuje, kada nešto čovjek opsuje, to ne kvari abdest. Osim kada bi opsovo, ne daj Bože, dragi Allaha te barake ili poslanika sallallahu sallam, ili ashabe Allahovog poslanika, ali i salatu ili nešto u tom smislu, tada izlazi čovjek iz imana. Allaha te barak opsuje. Ili Kur'an, ili sunnet, ili poslanika ili opsuje džamiju, ili opsuje hijab, ili opsuje nešto što je ili opsuje bradu i izigrava se s otim, takav ne treba promijeniti abdest. Takav treba iznova otpočeti svoj islam. Jer on je izgubio ne samo abdest, on je izgubio svoj islam. A u tome je slučaj, znači, znači šta se A da čovjek sad opsuje, na primjer, kamen, primjer radi. Da opsuje čovjek, na primjer, nešto mrtvo, mrtvu prirodu. Ili da opsuje neprijatelja to ne kvari abdest. Iako to nije svakako ispravno činiti, to ne kvari abdest, ali ako bi činio znači stvar koja bi kvarila njegov islam, onda bi i to naravno pored toga sigurno pokvarilo i njegov abdest. Ovdje kaže koji je postupak za, slučaj kada čovjek izgubi abdest u namazu, kako će postupiti i da li će recimo predati selam i tako dalje. U svakom slučaju kada čovjek u namazu izgubi abdest, on je odmah automatski time, on je prekinuo svoj, on je prekinuo svoj namaz. Čovjek koji izgubi abdest, to je prekinulo njegov namaz. To je njega odmah izdalo iz namaza. Tako ako će preselamiti, može preselamiti, ako ne preselami, ne mora, jer tad u tom slučaju je njegov taj postupak je prekinuo njegov namaz. Kao čovjek kada bi se nasmijao gromkim glasom u namazu, to kvari njegov šta? Abdest. Po u Leme, nama kaže, kad bi se čovjek u namazu nasmijao glasom, glasno, to bi pokvarilo njegov šta? Namaz. Neka Lema kaže i abdest. A tiska Lema kaže da se mora i Međutim, inša Allah, doćemo do tih pitanja. Do tih pitanja.